Izučavamo i saznajemo kako se Allahov poslanik alihi salatu wa sallam obhodio sa svim kategorijama ljudi s kojima se svakodnevno susretao. Zasigurno jedna od neizbježnih kategorija, kategorija s kojima se čovjek mora družiti, miješati, komunicirati svakodnevno, jesu i komšije. I komšije su vrlo, vrlo bitne za čovjeka. One mu počesto najprve priskaču u pomoć, odazivaju se njegovoj potrebi, najbolje poznaju njegovo stanje i sl. Zbog toga neophodno je da vjernik musliman na lijep način, što je god moguće, ljepši način, obhodi se prema svome komšiji. I zasigurno komšija treba da ima određene obaveze prema drugom svome komši istovremeno, dakle, međusobno jedni prema drugima imaju prava i obaveze. Međutim, znamo li kada su komšije dobili, dobili ta prava? Kada su komšije dobile prava i obaveze? Dobile su sa dolaskom Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Prije Muhammeda alihi salatu wa salam u paganima, među paganima, u pagansko doba, prije dolaska Islama, vladali su loši komšijski odnosi, živjeli su u grijesima, živjeli su u zlu. Komšija je svakog trenutka očekivao da mu njegov komšija drugi naudi. Nije bio siguran, nije bio smiren, spokojan od svoga komšije. Kako je bilo stanje? tog mračnog paganskog doba najbolje nam odslikavaju riječi Džafera ibn Ebi Taliba, Amidžića Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, kada je abesinskom vladaru pojašnjavao stanje pa je rekao živjeli smo u paganstvu, živjeli smo u zlu, kidali smo rodbinske veze i loše se obhodili prema komšijama. Sa dolaskom Muhammeda sallallahu alihi wa ala alihi wa sallame komšija dobija svoja prava. Također komšija dobiva i svoje obaveze. Raste ugled komšije u islamu i na takav način komšija biva zaštićen, uživa sigurnost, smirenost, spokojnost. Siguran je od svoga komšije i tako taj drugi komšija od treće komšije i tako je cijelo društvo, zajednica sigurno žive u slozi ljubavi, milostivosti, samilosti i sl. U ovoj emisiji upoznajmo se koliko je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam sa dolaskom, sa svojom objavom, sa poslanicom pocrtavao na komšina prava. I koja su to komšina prava? Kako je o njima govorio Allahov poslanik alihi salatu wasalam i zasigurno on prvi ono što je govorio to je isprovodio, to je isprovodio u praksu. Pa objava s kojom je došao Muhammed sallallahu alihi wa alihi wasalam Kur'an i Kerim Allahova riječ obilo je govorom kako o drugim ljudima, da se drugim ljudima čini svaki vid dobročinstva, također u objavi se spominje i komšija. Allah Jalla Vala naređuje svaki vid dobročinstva da se čini komšiji i Allahov poslanik alihi salatu sam dolazi s time, pocrtava, naređuje, pojašnjava koliko je bitno održavati lijepe komšijske odnose. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ Spominjući prvo pravo, najveće pravo i našu najveću obavezu prema Allahu dželjavala. Kaže, obožavajte samo Allaha i nikoga mu ne smatrajte ravnim. Obil validejni ihsana i roditeljima svaki vi dobročinstva činite. Obitil kurba, valjetama, valmesakin i činite svaki vi dobročinstva svojoj bližnjoj rodbini i jetimima siročadima i miskinima, siromasima, nevoljnicima, وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ I bližnjim komšijama i daljnjim komšijama. Svaki vid dobročinstva činite. Svaki vid dobročinstva. Kako je dobročinstvo skoro u potpunosti bilo zatrto među komšijama u pagansko doba, na drugoj strani sa dolaskom Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam ne bilo koje dobročinstvo, već svaki vid dobročinstva naređuje se da se čini komši. Naređuje se muslimanu da čini svome komši, svome bližnjem i svome daljnjem komši. Ili komši muslimanu i komši nemuslimanu, ili komši koji mu je također rod i također komši koji mu nije rod. Dakle, bez obzira ko bio komšija, bio on musliman ili nemusliman, bio ti on rod ili ne, bio ti on bliži ili malo dalji s kućom, obaveza je da mu činiš dobročinstvo. Koliko je poslanica i poslanstvo Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame pocrtavalo dobročinstvo prema komši, najbolje nam uslikava hadis Aisha radijallahu ta'lanha koga bilježi imam Bukharija. Kaže Allahov poslanik alihi salam sam u tom hadisu, Džibril, mi je neprestano ukazivao na komšiju, govorio o komšiji, ukazivao na komšiji na prava, da sam pomislio da će komšije jedan drugog nasljeđivati. Subhanallah. Toliko islam postiče na komšiluk, na održavanje komšijskih odnosa, lijepih komšijskih odnosa, skoro toliko da je komšija dio tvoje porodice. I to pravo, taj položaj, taj stepen dobio je sa dolaskom Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Komšija je dobio sa dolaskom Muhammeda alihi salatu wa salam. Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anihuma jedne prilike zaklao je ovcu pa je naredio ukućanima da podijele tu ovcu u komšiluku komšijama da odnesu po komad mesa komšijama. Među komšijama je bio jedan i židov jevrej Pa kada je došao, Abdullah ibn Amr ibn al As vratio se kući i pita u kućane jeste li podijelili meso, jeste li dali i tom i tom komši i židovu. Pa je nakon toga kada je dobio potvrdan odgovor rekao doista sam čuo Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da kaže Džibril mi je toliko ukazivao na komšiju da sam pomislio da će komšije jedni druge nasleđivati. I onako kako se čovjek bude obhodio prema komšiji, na dunjaluku, takav će položaj, ugled, taj čovjek imati kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wa salam, najbolji prijatelji na ahiretu bit će oni, dakle, najbolji prijatelji Allahu na ahiretu bit će oni koji su bili najbolji prijatelji svojim prijateljima na dunjaluku i najbolje komšije, susjednici, najbolje komšije i najbliže Allahu Jalla Vala bit će oni koji su bili najbolji prema svojim komšijama. Subhanallah. Pogledajte koje riječi upućuje poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam, kojim riječima nas postiče da uljepšamo što je god moguće više naše odnose prema našim komšijama. Koja su to komšina prava? Neka od prava nije moguće u jednoj emisiji pobrojati sva ta prava. A neka prava koja je Allaho poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame sa dolaskom kao poslanikom, vjerovjesnikom, dao komši. Dakle, rekli smo činjenje svakog vida dobročinstva. Svaki vid dobročinstva Allaho poslanik alihi salatu wa sallam je oporučio prema komši. Da se čini svaki vid dobročinstva bilo riječima, bilo dijelima. Da se čini svaki vid dobročinstva, da se što je god moguće više koristi komšiji i da se što je god moguće više otkloni zlo šteta od komšije. Na bilo koji način, dakle bilo riječima, bilo dijelima, da se čini dobro, da se pomaže komšiji. Pa pogledajmo, došli su brojni hadisi koji govore o posebnom detalju, posebnom dobročinstvu komšiji. Da se spremi hrana kod kuće pa da se odnese komši. Da se spremi hrana, ono, ona hrana koju ćemo mi jesti, pa da se napravi malo više, pa da se dio te hrane odnese i komši. U hadisu Ebu Zerra, radijallahu talan, Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže, o Ebu Zerra, kad pravi supu, dospi malo više vode, pa je podijeli svojim komšijama. Subhanallah. Dakle, hrana je čovjeku nešto posebno nešto što mu je potrebno danas nekoliko puta na dan. I harana, sofra, čovjek za sofru, za svoju hranu ne pušta svakoga. Kako je rekao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, ne druži se osim svjernicima i neka tvoju hranu ne jede osim bogobojazni. Dakle, hrana je čovjeku nešto posebno. I poznato nam je iz brojnih drugih hadisa koliko je vrijedno udjeljivati hranu, hraniti gladne. Pa ovdje Allaho poslanik alihi salatu sam postiče komšiju na taj detalj. Da pomaže svome komšiji, da održava, uljepšava veze i na takav način da dio svoje hrane odnese komšiju. Kada večera ili hoće da večera, da svoju večeru prepolovi i da odnese komšiju o Ebu Zer, kada pravi supu, dospi malo više vode, pa tu supu odnesi i svome komši. U hadisu Ajše, kojeg bilježe Buharija i Muslim, kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, o žene muslimanke, neka komšinca ne prezire dobročinstvo svojoj komšinci, makar da odnese joj ovčiji papak. Subhanallah neka ne prekida dobročinstvo i neka ne smatra malim, neka nastoji održati lijepe komšinske odnose sa hedijama, sa poklonima, makar odnijela i ovči papa. Kaže Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala u komentaru ovoga hadisa Allahovog poslanika alihi salatu sam iz hadisa se može, može zaključiti da treba davati poklone, udjeljivati poklone pa makar taj poklon se i ne mogao ni u šta iskoristiti. Makar se taj poklon ne mogao iskoristiti, kao što je poznato kod nas u narodu, poklonu se ne gleda u zube. Dakle, to treba vrednovati što ti neko da poklon. A kakav ti je poklon dao, to nije bitno. Kaže se također u narodu, ko nije zahvalan na orahu, neće biti zahvalan ni na tovaru, je li tako? Pa se ne gleda šta ti ko da. Dosta je tog lijepog gesta što te dakle nije zaboravio, što ti pruža, pruža bilo kakvu hediju. Pa Aisha radijallahu ta'ala anha kaže baš kod tog udjeljivanja, kada ima hrane da podijeli ili nešto drugo mimo hrane da podijeli, međutim nema dovoljno, a oko svoje kuće ima više komšinica. Kojoj komšinici da da? kojem komšiji da odnese, da udijeli, pa kaže Allahu poslanik alihi salatu sam onom komšiji čija su ti vrata bliža. Daj onom komšiji čija su ti vrata bliža. Dakle, on je najprečiji dobročinstva. Prvo on, zatim nakon njega drugi, zatim treći i tako, tako dalje. Dakle, svaki vid dobročinstva, pa vidimo dakle ovdje udjeljivanje hrane. Čak subhanallah, došao je opasan hadis. Opasan hadis upravo po pitanju ovog detalja. Da na večer večeramo i legnemo siti, a znamo da su naše pojedine komšije legle, zanoćile, gladne. Nisu imali šta da večeraju. Pogledajte do kojih detalja ide islam. Čak Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa selleme prijeti ispravnošću vjere takvog čovjeka koji zanoći sit, a zna da je njegov komšija gladan. Kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, kako bilježi imam Tebarani od Anasa ibn Malika i šeha Albani, kaže da je hadis vjerodostajan, kaže ne vjeruje u mene. Kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, ne vjeruje u mene onaj koji zanoći sit, a zna da je njegov komšija zanoćio gladan. Subhanallah. Pogledajmo. Do juče, prije dolaska Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam, ubijali su se. Zavrat, zavrato je hvatali. Jedan drugoga omalovažavali i smijavali. Dolazi Allahov poslanik alihi salatu wa sallam i dovodi u pitanje vjeru. Dovodi u pitanje čast. Dovodi u pitanje iman. Postupke onoga koji zanoći sit, a zna da je njegov komšija zanoćio gladan. Zatim, komšija ima pravo kod nas da kada ima neki problem, da mu mi nastojimo riješiti taj problem. Poslanik, alaihi salatu wasalam, kroz svoju objavu s kojom je došao, naređuje nam da se potpomažemo u dobročinstvu. Dakle, svi mi između se, muslimani, svi koji živimo u društvu zajednici, trebamo se potpomagati u dobru, u bogobojaznosti, a ne dakle u griješenju, u zlu, u nepravdi i slično. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kako je došlo u Kur'anu Kerimu, poslanici Muhammed alejhi salatu vesselam i potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. Pa, kada komšija ima neki problem, poslanik alihi salatu wasalam traži od nas da komšija ne ide, da komšija ne luta, da komšija ne traži ko će mu priteći u pomoć, već da mi budemo prvi ti. Čak, pogledajte, kako je Allahov poslanik alihi salatu sam odgajao svoje ashabe, ashabi bi čak znali plakati kada bi mu došao komšija i požalio se, zatražio od njega. Pa kada bi žena upitala tog svog muža zbog čega plačeš, eto pomogao si mu, zašto plačeš, je ti to žao što si mu izdvojio, dao nešto i metka, Kaže, ne, kako mi Allaha ne plačem zbog toga, već plačem što sam sebi dozvolio da on dođe da traži od mene. Što ja nisam pratio njegovo stanje, što sam mu dozvolio da dođe i da se ponizi, da traži. Što ja nisam prije toga poznavao njegovo stanje i dao mu da se on ne ponižava. Dao mu prije negoli on i zatraži. Pa Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže da kod pojedinih pagana, kod pojedinih pagana bilo je prisutno jedno svojstvo, kod pojedinih od njih je bilo prisutno da kada komšija zapadne u dug, da oko njega komšije se sastave i vrate mu dug. Kaže Ibn Abbas radijallahu anuhma, muslimani su preči takvog ponašanja. Jeste, vallahi. Tako mi Allaha, mi smo preči. Mi bismo trebali biti preči svome komšiji od komšija od ljudi nevjernika koji su daleko od Allaha dželle dželovala, koji ne slušaju ove riječi Allaha subhanahu wa ta'ala niti Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam Mi koji slušamo i nailazimo na ovako brojne smjernice, savjete, upustva, zatim nagrade, vidjećemo ćemo Allahov poslanika alejhi salatu vesselam traži od nas da se na ovakav način obhodimo prema komšiji I za uzvrat obećava nam kod Allaha subhanahu wa ta'ala ogromne, ogromne nagrade. Zatim, Allahov poslanik alihi salatu wasalam dao je pravo komšiji da njegov komšija kada želi da ode iz njegove blizine, kada želi da napusti svoju kuću, kada želi da proda tu svoju kuću, želi da se oceli i želi da proda svoju kuću i svoje zemljište, da je njegov komšija najpreči. On prvi treba da se pita može li on da kupi tu kuću može li on da kupi to zemljište? On je najpreči. Prvo treba pitati njega, a ne dakle dovoditi nekoga drugog, prodavati nekome drugom, jeli, pa onda možda taj drugi neće imati lijepe kom, komšijske odnose sa tim komšijom koji je ostao. Kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, ko bude imao zemlju, pa bude htio da je proda, neka je prvo ponudi svome komšiji. Neka je prvo ponudi svome komšiji. Zatim, trebamo podučavati komšiju vjeri. Trebamo podučavati komšiju vjeri kada smo obavezni činiti svaki vid dobročinstva prema komšiji. Poslanik Alihi Salatu sam traži od nas, čuli smo čak kada pravimo hranu da napravimo malo više hrane pa da odnesemo svome komšiji. Da udjeljujemo poklone komšiji. I slično, kada traži to od nas, onda daleko, daleko veća nam je obaveza da podučavamo svoga komšiju vjerskim pitanjima. Da svoga komšiju podučavamo vjerskim pitanjima i Allahov poslanik alihi salatu wasalam odgajao je ashabe da budu takvi. Pa ashabi kada su učinili hijđru iz Mekke u Medinu, Mekelije, muhađiri, kada su došli u Medinu nisu imali tada i metka. Jeste, došli su svojoj braći Ansarijama koji su znali im davati pola svog imetka, pola svoje kuće. Međutim, mnogi od muhađira nisu htjeli to tek tako lahko da prihvate, već su se sami oni upuštali u trgovinu, u rad, zarađivanje, jeli, nisu htjeli da budu ovisni od njih. Pa se prenosi da bi takvi ashabi jedan dan odlazili, radili, a drugi dan bi odlazili Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam i učili vjeru. Onaj dan kada bi oni radili, njihov brat, njihov komšija, odlazio bi kod Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i učio vjeru, učio vjerske propise. Pa kada bi se ovaj vratio s posla, komšija bi ga podučavao. Sutradan komšija bi odlazio da radi, a ovaj koji je jučer bio na poslu odlazio bi Allahovom poslaniku alaihi salatu oslam i podučavao se vjerskim pitanjima. Kada bi se vratio od poslanika alaihi salatu oslam, a njegov komšija se vratio s posla, on bi njega podučavao. On bi njega podučavao vjeri. Zato dakle, komšija ima najveće pravo kod nas, a ono je da ga podučavamo vjeri. Zatim, kao što nam je obaveza činiti svaki vid dobročinstva. Allaho poslanik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam traži od nas da komšiji što je god moguće više koristimo. Doprinesemo maksimalnu korist. Na drugoj strani Allaho poslanik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zabranjuje nam bilo koji vid uznemiravanja komšije zabranjuje nam bilo koji vid uznemiravanja, da bilo čime uznemiravamo komšiju. I toliko nas straši, zaplašuje i upozorava na uznemiravanje komšije da kaže u džennet neće ući onaj od čijeg uznemiravanja nije siguran njegov komšija. Allahu akbar. U džennet neće ući. Onaj od čijeg uznemiravanja nije siguran njegov komšija. Dobro nam je poznat hadis u kojem se spominje da su došli ashabi i kažu Allahov poslaniće, kod nas ima žena koja klanja mnogo. Mimo pet obaveznih namaza, klanja još mnogo dobrovoljnih namaza. Posti mnogo. Nakon mjeseca Ramazana posti mnogo dobrovoljnog posta. Dijeli svoj imetak kao sadaku, pomaže druge. Međutim, kažu, svojim jezikom uznemirava komšije. Komšije nisu sigurne od njenog jezika. Šta kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam za ženu koja mnogo, mnogo klanja, za ženu koja mnogo, mnogo posti, za ženu koja mnogo, mnogo dijeli svoj imetak, ali uznemirava komšiju. Kaže za takvu ženu, ona će biti u vatri. Ona će biti u vatri. Neće ona ući u džene. Pa kažu, a ima druga žena koja klanja samo pet namaza u toku dana i noći. Koja posti samo mjesec Ramazan i koja nešto malo udjeljuje od svoga imetka, spominje se da odlomi malo suhog sira i da dadne siromahu. Međutim, kažu, svoj jezik čuva. Svojim jezikom ne ezijeti, ne uznemirava komšije. Kaže Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, ona će biti u džennetu ona će biti u džennetu. Dakle, vidimo koja prava i kolika prava Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame dao je komši kada prije njegovog dolaska uopće nisu bila poznata ta prava. Naprotiv, zlo je vladalo među komšijama, nisu bili sigurni jedan od drugoga, na svakom koraku, svakog trenutka mogli su očekivati neugodnosti od komšije. Sa dolaskom Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa wasallame komšije dobivaju svoja prava i traži se od svih, od muslimana da se na najljepši mogući način obhode prema svojim komšijama. Čime nam to Allahov poslanik alihi salatu wasalam šta nam to obećava, čime nas to postiče na ovakvo održavanje komšinskih odnosa. Kaže Allahov poslanik alihi salatu sam da je znak prave vjere jednog muslimana održavanje, uljepšavanje komšijskih odnosa. Kaže Allahov poslanik alihi salatu sam uljepšaj svoj odnos prema komšiji pa ćeš biti pravi musliman. U drugom hadisu kaže ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka čini dobročinstvo svome komšiji. Kaže, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka plemenito postupa prema komši. Zatim, ko želi da ga Allah voli i da ga voli i poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam neka čini dobročinstvo svome komši. Pogledajte s kojim nagradama dolazi Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Koju nam nagradu obećava sa činjenjem dobročinstva komši. Kaže Allahov poslanik alihi salatu wa salam ukoliko želite, ukoliko priželjkujete da vas zavoli Allah i njegov poslanik, onda Kada vam se da nešto o ovaj emanet, vi to ispunite. Kada govorite, govorite samo istinu i uljepšajte svoj odnos prema svojim komšijama. I uljepšajte svoj odnos, lijepo se obhodite prema svojim komšijama. Zatim, kaže da su lijepi komšijski odnosi razlog bereketa u imetku i životu. Da onaj koji bude održavao i uljepšavao lijepe komšijske odnose imao da će takvome se produžiti život, da će mu se bereketa u životu i da će mu se bereketa u njegovom imetku. Kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, doista onaj kome bude dato nešto od obskrbe, dat mu je udio i dunjalu koja je ahireta, održavanje rodbinskih veza, lijepo obhođenje i lijepi komšijski odnosi doprinose povećanju imetka i produžavanju života povećanju imetka i produžavanju produžavanju života i čuli smo na početku da je najbolji komšija Allaha Jalla Ala u, dakle, Allahove blizini i najbolji od tih bliskih Allahu biće oni koji su bili najbolji prema svojim komšijama na Dunjavuku. Na ovakav način Allaho poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame nastoji popraviti komšijske odnose. Nastoji nakon komšijskih odnosa popraviti cijelo društvo. Na ovakav način saznajemo kolika nam je milost došla s poslanikom Muhammedom sallallahu alihi wa alihi wa sallame od uzvišenog Allaha i postajemo sigurni, postajemo ubjeđeni u istinitost riječi Allaha Jalla Vala kada kaže za svoga poslanika Muhammeda alihi salatu wa salam وَمَا arsalnake illa rahmetan lil alamin. I doista mi te o Muhammede nismo poslali osim kao milost svim svjetovima. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas pomogne u izučavanju životopisa njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam i da nas okoristi tim riječima, da nas tim riječima približi njegovom poslaniku Muhammedu alihi salatu sallam, da ga što više volimo i da ga što više slijedimo i da što više čuvamo njegovu čast.